L-iskop ta' din is-sensiela huwa li niċċelebraw uħud mill-aqwa elementi illi sawru l-għana Malti matul is-snin. Bekk naslu biex nifmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva tal-Maltin iddalet fil-lista tal-wirt kulturali intanġibli tal-umanità miżmuma mill-UNESCO. Biex nesploraw l-Ana Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jiena qed niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Coleiro. Charles ħadem f'diversi oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-għana Malti. Ismu huwa sinonimu ma' xandirit tal-għana, speċjalment fuq it-televiżjoni, iżda huwa marbut ukoll b'modi oħra mal-għana. u Zazitu illi jinkludu l-ewwel laqgħat tiegħu mal-għana u l-għannejja, b'memorji partikulari mis-snin ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Qalilna wkoll x'jaħseb dwar is-sitwazzjoni attwali tal-għana Malti. Illum tlabt lil Charles jitkellem ftit dwar l-esperjenza tiegħu fil-qasam tat-turiżmu, illi fih kellu l-opportunità jorbot l-interess tiegħu fl-għana m'aspetti ta' turiżmu kulturali. Charles Coleiro ħadem professjonalment fil-qasam tat-turiżmu mill-1960. U dak iż-żmien kont tinxer għaddin batu għalija kien bat għalija ċertu Kastillo, segretarju ta' dak iż-żmien Ministru tal-Edukazzjoni u Kultura, Paolo Borġ Olivier. Veru politika, jien ma kellix taħsam, kienu jafu bija u tajt. Poġġewni bħala information officer meta t-turizmu kien għadu qed jibda fil-fatt. Kien hemm il konna nintaw aħna sena Amerikan TV. John Pollakko kien il-chairman, kien hemm ċertu mhux kadrag kien head of publicity promotion. Jiena kont jgħid informer, jiena ċertu Lewis Azzopardi minn ħamru ntnej konna aħna. Għax jien ġejt seconded mid-DIY. Mid-DIY jien li kont script writer, kont noħsib gazzetta gvern bil-Malti u x-xandirier tal-gvern dak iż-żmien semgħu, mhux semgħu, kont ktibt, kont tip ittra fit-Times fuq li għandna bżonn inqumu nuru li aħna Maltin. Eh, ħadd ħadd l-ispun tal-ġimgħa kbira. Eli aħna nifsorvisu, però eh, meta kien hawn in-NATO f'Malta dik sara twila ta' meta kien hawn in-NATO f'Malta kienu l-nazzjonijiet kienu l-barka ta' fuq hemm bisfel. U fil-ġimgħa kbira Aħna mdorrijin, nagħmlu bandiera mezzassa. Issa x'ġara? Fi ġimgħa kbira dawn qalu li għaliex kien hemm it-torok ma jistgħux jagħmlu. Ċibt inta fit-tension. Kien bat għalija Hedley, l-editur ħaseb li kienet xi ħaġa politika tiegħi. Qed li jiktib ta' dik. U minn hemm beda jarfuni li għandi ċertu patriottiżmu għalhekk huma jqallu. Minn hemm bdejt. Ewa, u imbagħad ħadd kulturali fidejja. Konna norganizzaw lectures barra, morru, nażlu n-nies. Għawadna, għawadna fis-snin 60, ġifieri dawn ġifieri fil-bidu. Dejjem ngħid illi Malta, il-xemx u l-baħar hija attrazzjoni komuni tal-pajjiżi tal-Mediterran. Imma jekk Spanja għandhom it-toru u l-Italja għandhom għandhom il-mużewijiet tagħhom u Firenzi għal is-sedja tal-kultura. Malta x'għandna aħna mhux il-kultura tagħna u l-għana u dal-affarijiet u l-festi. Imma dan huwa allura Malti. Eżatt, u hawn hawn fejn naħseb illi ġifieri inti qed tgħid kif iġġib it-tradizzjonijiet Maltin eh, bħala attrazzjoni turistika imma fl-istess ħin it-turizmu kellu impatt fuq it-tradizzjonijiet Maltin ukoll. Eh, imma ma tanix każhom. Jiena l-għana qed impoġġiha f'basket ta' tradizzjonijiet Maltin li aħna għandna niċċelebrawhom għax jagħtu l-karattru Malti li huwa differenti minn karattru sqalli, mill karattru Spanjol u Tunezin u x'nafien. Ix-xogħol li għamilt inti fil-qasam tat-turizmu naħseb illi mar pari passu anka ma l-interess fl-għana. U minajr ma esklussivament tiffoka fuq l-għana, inti ħarist anka li aspetti oħra Iktar kmieni semmejna dwar il-mużika, illi eh, l-istrumenti tradizzjonali li mhux dejjem jorbtu mal-għana. Isfin ukoll. Li qed nipprova narajin minn għandek huwa kemm għen it-turizmu biex jitkattru dawn it-tradizzjonijiet u fl-istess ħin kemm forsi eh, kellu impatt eh, it-turizmu fuq dawn it-tradizzjonijiet għax uħut minnhom Żammejnihom ħajjin, nargumenta jien, proprju biex nippreżentawhom lit-turisti u mhux għax għadna nagħmluhom aħna u għadna niċċelebrawhom. Li qed tgħid qed nifhem kollox, le però jiena kont wieħed minn tal-bidu li jiena qatt fil-bord tat-turiżmu li kien imexxih iċ-chairman John Pollacco. Issa, Imbagħad hemmhekk kien hemm taqsima ta' pubbliċità u promozzjoni li kien il-kap tagħha kien ċertu Joe Muscadrago. Jiena kont information officer, jiena ieħor ċertu Luis Azzopardi, illum għadux ma ma li li tawni propju il-promozzjoni u l-xogħlijiet li nistgħu jsiru meta morru barra biex kienet l-idea tiegħi imma imma ħadu pjaċir biha, fil-fatt ħallewni biha. Biex nippromovu dak li hu turizmu reliġjuż u turizmu kulturali. Issa, ma stax nagħmel mirakli jien, Però fejn konna mmorru aħna, meta konna nagħmlu l-ewwel promozzjonijiet, kien ikolli taqsima illi illi ngħidilhom il-kalendarju tradizzjonali tagħna, il-festi, il-ġimgħa kbira, dak kollu li jeżisti ma' il-santwari, il-Malta li għagġira ta' San Pawl, dak konna qed nipprova biex immexxu l-idea illi t-turist li jiġi Malta mhux sempliċement jiġi għax-xemx u l-baħar, li mhix minopolju tagħna biss, imma ta' Mediterran, imma għandna xi ħaġa li tina l-identità tagħna, li hija l-kultura. Naturalment ħafna jafu bil-Caravaggio, eh, jiġu hawnhekk u Mattia Preti, imma dak punto basta li, imma għandna fajt oħra li għamilni jom aħna. Alla kon nipprova, nipprova, illi nippromovi ħafna l-festa Maltija. Għax il-festa Maltija kelli okkażjoni għamel sensiela xjaw televizjoni, kulħadd jawori, fuq fuq żewġ stazzjonijiet Eh, il-festa Maltija hija tieqa li tiftaħ fuq mhux il-kultura biss, dak kollu li għandu xaqsam ma' snajja, għax meta tkun festa tara wara xuxin. Dak il-kultura, l-arkitettura, fejna fil-fidet, eh, xolit li jisir tal-idejn snajja. Dawk kollha qegħdin fil-festa, mela meta tara meta tara pjazza bħal dik imballata b'dak l-armar kollu, ix-xogħol tal-mastur dax xogħol tal-pittura. Ġol knisja għandek għandek għandek knisja bħal dik mimlija mimlija teżori, oħra għandhom il-fided, damak dik id-damask, meta mort barra u provajt nattandi festa hi bħal Santa ta' Katania, Spanja differenti, so għandek kien hemm xi ħaġa tixbaħ minnha. M'hemm xejn, knisja jara, m'hemm xejn. U bad laqas ninduna li festa, għax fil-għaxija għamlu dak il-pavaljuni bid-dawl u daqshekk. Aħna Malta fil-festi tagħna nuru l-karattru tagħna. Kultant hemm l-abbużu wkoll biex ikun għandna kollox għax il-marxijiet qed jabbużaw, hemm ċertu affarijiet nistgħu il-pika hemm qed tinqata, mhux ikun hemm ċertu rħula jippikaw bejniethom. Speċjalment fem il-Madonna ta' taħt titlu ieħor, għal ħarqot insemmilek fej. Mort fl-aħħar darba jien, il-Madonna nżewġ titli. Santa Marija u xi ħaġa biex ma sabiex raħal eżatt għax inkellu qed nindika. Meta saqsejt, qallu li Santa Marija telet is-sema ma qalet xejn. U tagħna qalet jena l-konċizzjoni makolata. Jiġelduhom. Għax affarijiet da, affarijiet li affarijiet li tad-daħ. Ekku, ma fl-istess ħin tal-bik. U għalija jinstallet ġo qalbi. Issa, ħankompli l-fumna tekta ottimista. Il-turist li ġi Malta ma jafx li għanna l-festi, għax libda broxi ma jirreklamhomx. Ħlief Lejt, ġimgħa kbira hemm kemm xi paġni li mmur. Imma aħna għandna għandna festi jibdew minn Mejju jispiċċaw f'Settembru, eh, kollu għaddejjin. U turist li ġi Malta ma jafx bihom il-festi li għandna li għandna karatteristika tagħna. Għaliex? Ħanajda bl-apertu ma dispeċnix billi nikxef ċertu sigriti. Illu kandiera ma jgħidux biex meta turist jinqala minn hemm. Għallu meta jgħidha darba mod ipprovajt F'waħda mill-lukandi ewleni biex ma nsemmi edha San Pawl Baħar, u għattilhom hekk u hekk u hekk. Mejju kont turizmu kont nemmur għand il-lukandi biex naxxinu ma jagħmlu. Għallu li aħna n-organizzaw l-tur għal-festi. Għattaw jiġu portati d-detali. E għallu memx detali għallu għallu il-festa. Jiġi kawċ u joħodhom fir-raħal. Għattihom fix-xi nikunna. Qalu l-ewwel ħalluhom jieklu. Għax ma għadu ma jindux pjaċi jaqallu t-turist barra biex jibda jixrob jew hemm. Mela dat dan l-imbierek kaw xi xi għax id-disa u nofs wara l-ikla. Insomma, jabbi jitlaq li raħal jasal fl-10 sa kwart, suppost l-attenzjoni prinċipali tal-festa mhux il-bnada l-iknisja magħluqa. jippreferixxu jmorru lura il-kowċ u lura l-qiegħda milli joqogħdu bil-bqija fih l-għandna. Dik it-turiżmu reliġjuż, dak il-festi tagħna. M'aħniex konxi. Għax li l-browxers ma ara Spanja, Semana Santa, mad-dinja kollha. U mort jien, mort darba, mela le, mimlija Spanja tkun ħadd jabbiha. U l-kamino li għamil ta' San Ġorbo, eh, il-mixja li għamlu, kulħadd jabbiha. Allura aħna xma, t-fatt ma għax il-Portugal, U flajna fil-lur ta' xab lurt. Imma għammalta m'għandniex, l-ewwel net barra mill-festi, għandna biex nitkellsu aħna. Aħna msejħin il-gżira ta' San Pawl. Taf li hawn minnu jistudja San Pawl jista' jabbina il-vjaġġi li għamel San Pawl jiġi Malta magħna wkoll u jara xħalla l-grotta fejn kien jgħix hawn. Daw kollha il-qaqat li għandhom isibu niċċa tagħhom f'kolinkwa aspett tat-turiżmu, dak li hu reliġjuż. Mbagħad il-gażini tal-banda, pereżempju, li huma r-ruħ soċjali ta' kull raħal. Għandhom kollox dak, il-gażin huwa il-post fejn ġabru mhux bħal-belt għandha kull imkien fejn tmur. U l-festa fir-raħal tagħti il-ħajja l-raħal għax ma tul il-ġimgħa ma tul is-sena ma xejn. Allura għalhekk ikun hemm ħafna briju u ħafna ħmar u ħafna entużjażmu. Il għaliex tqajjem ir-raħam minn nasa ta' apatija. Tifhem? Ix it-turizmu reliġjuż, it-turizmu, insomma, reliġjuż, it-turizmu ġenerali, imma bil-ferra tal-reliġjon. Għax il-reliġjon mal-kultura kollox. Turist ma jaf, turist jiġi Malta. Jien meta kont it-turiżmu, ħa nibdilek mill-bidu, fin-96 fl-1960, fix-xena ta' San Pawl, ċ-Ċentenarju. Kont kont ktibt xi f'Elħen is-sewwa u kienu jafu x'jien insomma. U batu għalija biex na. E, dejna nipprovaw indaħlu t-turiżmu kulturali. Il għaliex Malta dak iż-żmien kienet għadha kemm mhux għaddiet il-gwerra, ma kienet għadha memorja ta' ħafna mill-nies Ingliżi, speċjalment tas-servizzi baħrin u suldati, li għalihom Malta għadha fortizza. L-iktar l-ewwel ħaġa li għamilna għajn lil Ġużè Cascà Pullicino li kien id-direttur tal-industrija ma kien qiegħed pa amalgamat mat-turiżmu wkoll, għax turiżmu il-Ministeru kellu l-industrija miegħu. Konna ntqajna jien u kienu jaf li dilettant u nidħol fil-istoria. Konna ntqajna biex nippruvaw nagħtu libsa ġdida lil Malta. Inneħħu l-idea li Malta hija gżira militari li għaddiet il-gwerra, eċċetera, eċċetera. U l-ewwel ħaġa li għamilna, konna bidna ċertu ismijiet. Il għaliex? Il-bajja li jamantu fiha kien jisimha Military Bay. Fejn kienu jittrenjaw jkun hemm xi invażjoni. L-ewwel ħaġa li għamilna neħħejna l-isem Military Bay, għamilna Golden Bay. oħra. Meta bdew is-snajja' Malta kulħadd jisponi, konna morna ħadna parti sostanzjali ta' qali u ftaħna mhux jien ta' dik, ġifieri m'għandix taqsa, imma jien dħalt fiha indirettament. U semmejnih raħal is-snajja. L-Ingliż, Scouts Village, u hemm baqgħu jgħidu. Ġifi, anke b'difajan, ippruvaw nagħtu promozzjoni. L-isnajja Maltin, il-bizzilla, il-glasa, mdina glas, dat tip. li nuru mit-turisti li xi ħaġa li tfakkru meta kien il-pajjiż. Ix, barra minn hekk imbagħad ġew il-festi wkoll. Il-festi provajna ntuhom finta eh, l-ewwel ma bdew bdew jħassu li kien minn flus kbir ta' turisti, meta t-turisti ġi għal-ħabta tal-għid. Allura kienu joħorġu fuq il-frontieri jew viċin il-knisja il-siġġijiet tat-turisti biex jaraw il. Imma daw ikunu ma jafux biha l-biċċa xogħol, ibbewwilhom meta jkun Malta. Mhux se jiġi apposta biex jara l-Ġimgħa Kbira da. Kif jmorru Spanja? Dik ridna nagħmlu fil-broxis ma ssib xejn. Malta bil-billu lagun u bil-xismu Ix-xemx u l-baħar li għandna eċetera. Din li għandu kulħadd. Dik kont nipprova temexxi. U allura fost dawk l-affarijiet li bdejt issemmi inti, ta' anka semmejt l-eżempju tal-Crafts Village, il-villaġġ ta' snaj. Daħal lana hemmhekk, pereżempju, daħal lana b'xi mod kon. Lana daħal indirettament, għax lana L-għana hija transazzjoni li ma se tagħmilha de facto, trid tismagħha bil-Malti. Issa, biex tismagħha bil-Malti tifhem x'inhu jgħidu l-ewwel għax hu ismu miegħu spirtu pront, m'għandekx l-ibda skript miktub fuq issa għandu, speċjalment meta jkollok meta jkollok raħal qed jiċċelebra l-festa tiegħu, pereżempju. qatt ma ħajjart turist biex imur jisma' programmi tal-aħna. Dak għaliex hija diffiċli ħafna biex tipperswadihom illi anki aħna Maltin xi mdaqqi ma nsegwux. Għax l-aħna meta jgħannu mhux dejjem il-vuċi tagħhom joħduha b'mod li tista' tismagħha jissillabaw kif ngħidu aħna. Alla dik dik ħalejta barra, però mbagħad eh, kien hemm però aħna xi ħaġa li t-turisti huwa pjaċi biha huma l-kunċerti tal-banet li jagħmlu fil-festa. Il-kunċerti llum ikun organizzati bis-siġijiet kollha ġifieri. U l-lum ġrat daħlet kompeġa minn meta jara turist plita. Jagħmel introduzzjoni wkoll għan-nies li jkunu preżenti. Imma mhux dejjem it-turisti jiġi Malta, nirrepeti, ma jiġix Malta l-festi, u ma jiġix Malta x'għandna l-folklor tagħna, jew għandna attrazzjoni li ħadd ma m'għandux, jiġ kopri meta jkun hawn. E, jiena dik li ġieħ tal li kelli, li ma tistax taqbad taqbad eh, grupp ta' nies toħodhom x'forsom biex jaraw il-knisja, għax ma jafux sa jsibu. Aħna nafu se jsibu l-Knisja. Imma eh, mela l-Knisja għaw xi knejjex kif aħna narmawhom dak il-fedet kollha dak id-damas, il-linef, il Tixkantaw u pittura ta' ċertu nies ta' stoffa ta' eh, Zurri għandek għandek il-Knisja Parrokjali ta' Zurri għandhom erba' erba pitturi ta' pjanċ tajba tija predi mhux xejn. Eh, kull knisja għandek għandek il-kapolavur tagħha. Wieħed mill-impegni li kelli jien meta kont fit-turizmu kont nagħmel it-testijiet lid-drivers tat-taxis biex jgħinaw li jkun jafu bl-Inglis tajjeb. U li jihdu l-turist fejn jekk jidru l-mu ħaxar, im jaff fejn għandu jmurda. Qed tifhem? Dik waħda mill-affarijiet, jiġifieri dak hi parti mit-turiżmu kulturali jekk mhux reliġjuż. U bqajna baqgħu sal-lum, illum x'kultant ġiġġieli jbagħtu għalija biex għax illum il-gwidi faqsu, eh, qabel konna ftit nies ta' ċertu klassi li studjaw Franċiż naf il xi ħadd minn ħalluqa kont ċertu xettiela brigata il-bambin tiegħi miġġenna illi jana kur mit-tifla ta' ċifon u kur mit-Taljan. Konna żżomm il-gwidi ta' ċertu importanti, ta' ċertu eh, fejn għarfien, esperjenza wkoll. Għax kun iġi ftit, għax biex inkompli dak l-għetlek l-ewwel, Malta kienet magħrufa bħala l-fortizza ta' żmien il-gwerra. Eh, allura mbagħad bdew, bdejna niftħu. U l-iktar ferra li mxiet kienet fi żmien fi żmien meta l-Ingilterra kienu jafsu fuq il-taxxi. Nsiet li ma' Prim Ministru kien ta' imma naf li għamlu il-Gvern Malta dak iż-żmien għamel dik klawsola li l-turist anzjan li qatta l-pija ta' ħajtu Malta jiffranka t-taxxi 6% the pound kien. U hemmhekk imbena, mhux biss ħati, imma konna kont indikajtilhom. Blokka kbira intu diħel melliħa blokka post għal dawn nies turisti jew anzjani jiġu joqogħdu Malta. Hemm beda t-turizmu, ħafna drabi mbagħad kien ikunu kien ikunu nies ta' servizzi baħrin u soldati li għamlu żmien fi żmien il-gwerra, iżżewġu u kienu jieħdu pjaċir juru l-mara tagħhom fej kienu. Ek beda turizmu, badda jufaqsu l-affarijiet, għax mbagħad beda bdew Malta bdiet semma Semmit perra ħafna ħażin fi żmien integration u fi żmien il-politika mbagħad biex waqafna. E fil-fatt jiena wara mbagħad fil-kostitut tal-lawn li tliet xhur il-Malta House li hemm li hemm Londra biex ikun nista' ndur l-aġenti waħda waħda biex ngħidlhom x'qed isir. Imma mbagħad kien nisimgħu ħafna nkwiet ma dak kien ħadna skosse politika kien hemm ħafna anti-British feeling. M'hemmx għalfejn nilabora insomma. Imma mbagħad dan l-affarijiet jimxu l qudiem U ħafna nies mbagħad kien meta bdiet l Malta kellna kellna l-okkażjoni biex nkun nistgħu immorru nżur l-pajjiżi aħna. L-ewwel jien għamilt xahar xahar u nofs qisu ġemat Frankfurt. Is-sede prinċipali tal-kummerċ ta' ġemana. Uffiċċju ta' hemmhekk. biex nispjega l-aġenti xi jiġu Malta u da. Ħdimna ħafna, ħdimna ħafna. Mbagħad naturalment kont nintella' dawn il-promozzjonijiet. Fetħet l-Italja, Franza, l-Ingilterra baqgħet hemm u tlena tlajna wkoll sa Sweden u l-pajjiżi Nordiċi ta' fuq. Daw ġejjin, eh, ftaħna kullimkien daw ġejjin l-emmulaw. Għax qabel kienet monopolju biss Ingliżi, għax Malta kien jafu bija, ma kienx jafu l-oħrajn. Oh, bdejna niftħu, ftaħna, pero dejjem daħal kultura jifi għadi. Jiena kont, meta kont il-turizmu, waħda minn inizjattiva li ħadd jien, kont inventajt, mux jien ċertu ġo Portell tal-ġo Productions li kien jaċċella f'daw il-sisu. Konna minna il-Malta Folk Song Festival. U għamminet l-darbidi, bdejnija Il-Korinz Appendix Hotel, ma jimportax billi nsemmija. Imma mbagħad komplejna t-tieni u t-tielet edizzjoni l-Università. U minn hemm ħarġu dak li jidhom l-Evergreens. Per eżempju, l-aħħar bit bi fitilase, minn hemm ħareġ da. Wieħed minna, Enzo Guzman, fil-pjazza ta' raħal, minn qed niftakar jien, ħarġu ħafna kanzunetti biex ngħidu Maltin. Għax inti saqsejni il-kariga li kelli fit-turiżmu, dik waħda mill-affarijiet li provajt nmexxi l quddiem bit-tassi bit-tofis kollox xejfi u kien ikun appakkjat bin-nies. Mbagħad bdejt għamilt il-festa Maltija jien f'waħda mill-lukandi. San Paul Bar, mhux semmija fejn. Kont nagħmilha, nagħmel festa Maltija għan-nies nhar ta' tlieta kont nagħmilha. Il għaliex il-festa nġebbidha l-irħula taf kemm idumu jgawdu. Allura il-Ħadd għandek il-festa, it-tnejn morru xalata u tlieta nivvintalhom festa Maltija. Kollha mila f'waħda mill-lukandi ewlenin li hemm San Paul Bar, minn xafejn semmuha, kont nġib il-Greenfields apposta u u banet banda ġifieri. Dax għax minn nies idoqqu l-max idoqqu mat-turist ikel Malti. Imma xi spiċċaw kien hemm Noqgħod attent, kont ippreżentajt, kont nġib il-Victor Galdis ippreżentajt, kont maħruġ fl-1964 mill-Smithsonian Institute tal-Istati Uniti tal-Amerika. Daqqejta biex nagħti idea tal-materjal illi kien hemm disponibbli għal min rid jisma' wirt l-għana Malti f'dawk l-ewwel snin illi Charles Colero beda jaħdem fil-qasam tat-turiżmu. Anke għax is-suġġett ta' din l-għanja huwa dwar xelata, xi ħaġa li torbot ma' tradizzjonijiet tal-festi li huma tant għal qalb Charles. Dwar Emanuele Cilia tkellimna aktar fil-programm ta' qabel dan. Semmejna wkoll uħud mit-tikketti tad-diski li ħarġu l-ewwel recordings tal-għana. Illum ħassejt li jkun tajjeb insemmu ftit tikketta tad-diski oħra li tfaċċat f'nofs is-snin 60 u fuqha nħarġu diversi recordings ta' għannej jew daqqaqa fost l-aktar popolari fis-seklu l-ieħor. It-tekketta tad-diski li se nisimgħu xi ħaġa minnha llum hija l-Electro. Din it-tikketta kienet fost l-aktar prolifiċi fis-snin 70 u fil-katalgu tagħha insibu uħud mill-aktar kantanti, għannejja u makjettisti popolari f'dak iż-żmien. Illum għażilt li nsemmakom in-naħa l-oħra ta' twissija lill-ġuvintur li jisimha Tliet Namriet. Se nisimgħu l-vuċi ta' Michael Borg akkumpanjat fuq il-kitarri minn Indri Brincat il-pupa u Salvu Manġon. L-anja tlet namrit minn Michael Borg, mekk akkumpanjat minn Indri Brinkat il-Pupa u Salvu Manġon. Dan ir-recording ħareġ fil-bidu ta' snin 70 fuq it-tikketta ta' diski Electro, illi kien proġett bisħab bejn l-Electro Store u l-ħanut ta' diski illi kien jismu Record Center. In Dri Brincat il-Pupa rrekordja diversi siltiet li nħarġu bħala diski fuq din it-tikketta tad-diski ta' l-Elektro. U tajjeb allura illi nisimgħu wkoll xi ħaġa minnhom dawnax. Tassew hemm diversi u għalkemm aħna ser ikollna programm fejn niffukaw primarjament fuq indri brinkat il-pupa, e biex xira illum la qegħdin insemmu din it-tikketta tad-diski tal-elektro li nisimgħu uħut minnhom. Dawn ħarġu b'diversi ismijiet, fosthom pereżempju Maltese Folk Guitars, u f'uħud minnhom Indri Brincat huwa akkumpanjat minn Ġużeppi Mangion. Ħa nisimgħu waħda minnhom. tassew dawn il-recordings illi għadhom jeżistu fortunatament għal din it-tikketta tad-diski Elektro. Fuq it-tikketta Elektro ħareġ xi diski wkoll Renald Abela. Ħuh, il-famuż Fredu Abela l-Bamboċċu, kiseb suċċess enormi bid-diski tiegħu ma' Tnida Mato. Renald stess rekordja uħud minn dawn id-diski ma' ħuh Fredu, inkluż il-B-side ta' Taxi Mary li jisimha Bejn Ġuvni u Miżżewweġ fuq it-tikketta ta' diski ta' Anthony D'Amato. Dik id-diska jingħad li hija l-aktar waħda li qatt inbiegħet f'Malta. Renald Abela irrekordja diversi diski fuq l-elektro. Imma llum aktar milli xi ħaġa minn dawn se nisimgħu xi ħaġa partikolari u storika ħafna illi torbot ukoll mat-taħdidiet tiegħi li qed ikolli ma' Charles Coleiro. Ħanerġa' nsemmakom silta minn dak li qalilna Charles Coleiro dwar inċident tal-ajru li ddaħħal ukoll fl-għana tal-Rabat Manuel Messud għax is-surġent. Imma kellu kellu kellu ehm, għanda tal-fatt daka wara l-gwerra kien waqajdu plan ir-rabat ġeħdej l-iskola U kienu kien hemm xi nies mejta wkoll. Kien għana tal-fatt li xaħat jiġi minnu kien. Bek xirt nafu jien. Is-surġent. Ex eh, kol, għala gwella da, ta' kien. Għajru, e plan, hemm kien minn bitu xi nies. Oħdej l-iskola, kieku ġifu l-iskola straġi kien minn. Is-surġent. Ma ġinna jlek, għax l-għana tal-fatt ismu miegħu. Dan l-inċident tal-aeroplan li ġarra fir-rabat kien biss wieħed minn tlieta li ġraw f'Malta wara l-gwerra. Wara l-inċident tal-Vicar Wellington tar-Rabat fl-1946, li fih mietu 20 ruħ, kien hemm ukoll l-Avro Lancaster f'Ħan Luqa, li fih tilfu ħajjithom erba' min-nies. Però aktarx li l-aktar inċident tal-ajru li ħalla impatt fuq l-għana tal-fatt kien dak ta' l-Avro Vulcan li ġġarra fuq ħażabbar fl-14 ta' Ottubru ta' l-1975, 50 senilu. Fil-waqt li nirringrazzja lil Charles Colero għal kontribuzzjoni tiegħu, aħna nagħmlu appuntument magħkom għarraba programm f'din is-sensiela darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Jiena Tony Sant, sa dakinhar nawgurakom s-saħħa.